La iardeco de oceano Uno el miei plei fruei rememoroi en la vivo relatas al amaro. Mi estis apena o knabeto, ciam mia patro conducis min por vidi gin ie la unua foio. Dom la voyaggio, li racontis al mi la jenan historieton. Ocasis iam che patro conducis sian filon por vidi la maron. La filo estes iam dec quiniara iunulo, quiu neniam antaue estis irinta el la bieneto de la familio. Por causi fortan surprison, la patro tute ne clarigis alla iunulo quio estas maro. Ciam ili alvenis alla mar bordo, la patro vindis la oculoin de la knabo cae forprenis la vindon nur ciam ili iam atingis la malsecan sablon de plagio. Vidante tion senfinan amasegon da ondanta aquo, la iunulo gapis, malfermegis la oculoin cae ec criis. Ne, tio ne estas vera, tio estas mensogo. La racconteto estas iom surrealisma, sed certe pro tio mi neniam forgesis gin. Cai gis hodiau mi ec havas ne esprimeblan senton de grandiosezzo, ciam mi rigardas la maron. Ci estas por mi magie bela. Tamen, la oceano estas io pli granda cae pli grava ol nura bellajo. Gi estas essence grava por nia vivo. Ciu homo estas nun tempe alvocata por iom pli bone coni cae compreni gin. Pro tio, unuigintai nazioi metis en sian calendaron la iardecon de oceano, quiu comencigas en januaro 2021 cae finigios en tridec. Tiu iniciato estas tre interesa cae opportuna. Quancam sepdec procentoi el la surfazzo de nia mondo estas covrata de sala aquo, tamen ni malmulton multon pri pritiu complexa structuro. En la oceano trovidias montaroi cae ravinoi kie vivas neimagebla quanto cae vario da vivuloi en dinamica equilibro, pri cui la sciencistoi scias malpli ol dec procentoin. Sed oni jam scias che gi estas grava por la monda climato, por la Roma transporto, kiel fonto de energio cae nutrajoi, cae por la industrio de papero, fotografia materialo cae farmaciajoi. Oni nepre besonas en profundigi la en de oceano scienzo, cae precise tion celas la iardeco de oceano. Mis informite homoi cutimas nomi la Amazonian arbaregon la pulmo de la mondo, supposante che tie productigas la plei granda quanto da oxigeno en la mondo. Sed tio ne estas vera. Fakte, quindec quin procentoi el la oxigeno en la monda atmosfero devenas de la oceanae algoi. Alia curiosa cifero quiu montras la homan dependon de la oceano. Sesdec el ciui homoi en la mondo vivas proxime al mar bordo, sur ter strio quindec kilometroin largia. Non tempe estas ciu tage jetate necredeble grandai quantoi da rubo cae plastajoi en la oceanon. Baldau trovidios tie plida plastajoi ol da fischoi, Estas tempo bone pensi pri tio, cae profiti la iardecon de oceano por eduki nin relate al nia plei maiesta magia belajo.